السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم amewasifu wasomi maulamaa waliobeba elimu kwamba ni ni wale waliomzidi mtume ثم أردنا من الحديثيات السمع وإن العلماء ورثة الأنبياء ونزول وصوم وعلماء لوالد ونورث نجومه وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما جمعة صلى الله عليه وسلم مجومة أورثين دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم ومرثيش إليم فمن أخذه بس يوقف تيشيك يعلمه akhadha ni bihasbi wahid atakuwa ameshika kitu ama elimu ama ameshika kitu mazuri mengi yale na mazuri mengi ndani yake juma sana mabainisha kwamba mitume hawazimishi mali lakini wanazidisha ilmu kwa hivyo wale waliobeba ilmu maulamaa ni waliowarithi mitume وسببه يا علم والنور بالعبادة هي مطلوبة رسالة فاستحدي زيادة القيمة في إثبات من الناس إذا صلح صلح الناس فنقولي بيه كتك واجبه إكيوة وتكون وزوري وتتجدد صلح الناس basi watu watatengenekea watakuwa ni wazuri wa idha fasada fasada nnas na hawa watu wawili wakiharibika basi watu pia wataharibika alulama wa umara wanazuoni wasomi na viongozi sampuli mbili ya watu hawa aliwasikia mtume wa sallam ikiwa watakuwa wazuri watu watakuwa wazuri ikiwa wataharibika sija raia wataharibika wasomi na viongozi leo katika mushtama tunaoishi dunia nzima hata katika ulimwengu wa Kiislamu viongozi wameharibika na maulama pia wameharibika viongozi hawana uadilifu uadilifu wapatikana ndani ya Uislamu peke yake uadilifu haupatikani katika dini ya Mamerika dini ya Katoliki dini ya manufaa na maslahi dini ya ujinga dini ya ujahilia dini inayomfanya mtu awe huru asijifunge na halali na haramu za Allah subhanahu wa ta'ala dini ya demokrasi dini ya ukafiri ya ujahilia dini ya muamerika anayolazimisha dunia nzima leo leo viongozi wanapata dini hii dini ya kapitalism haina ubadiliki ndio ukaona wameharibika na raia pia wakaharibika ومن لم يحكم بمنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بمنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بمنزل الله فأولئك هم الفاسقون sifa tatu wanazo viongozi dunia nzima na hususan katika ulimwengu wa Kiislamu hata ile bendera inachapishwa la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah ni madhali hawahukumu na Uislamu na Uislamu ndani yake peke yake ndio kuna uadilifu. Katika dini ya Mungu dini ya Katoliki mahaina uadilifu. Kwa kukosa uadilifu wakaharibika wao na wakaharibu umma mzima, umma wa Kiislamu wakauharibu na raia wote wakaharibika wasiokuwa Waislamu. Ama maulamaa wameharibika pia لا منافق وإسلام كتاب مع علماء هكذا هتمانيش مع علماء ونزول مسؤولة ولسوما ماتماتيك انجينير كيمستري اما فيزيكس اما ميديسين هتمانيش هاو هاو ni maskola ni wanazuoni waliobeba elimu ya madania elimu ya kiufundi zinazofundisha wasomi vitu kuzalisha mali na vifaa kuboresha maisha ya watu elimu kama hii haitegemei itikadi yoyote maulama kama hawa wakiharibika hawaathiri maisha ya watu hapa tukusudia maulama waliobeba elimu waliobeba itikadi ya la ilaha illallah Muhammad rasulullah wasomi waliobeba sheria ya Kiislamu katika vichwa vyao waliobeba sheria Uislamu inaelezea maisha jumla ya wanadamu na kila nyanja ya maisha wasomi waliobeba sheria ya Kiislamu ambayo inaeleza wanadamu kumtambua muumba wao wanazuoni hao waliosoma dini ya, ya Uislamu dini ambayo inaofanya mtu kumtambua Mola wake Mungu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala maulama kama hawa wakiharibika basi pia huathiri maisha ya watu jumla na akasoma mahadithi na tafsiri za Qur'an akawa amebobea katika Uislamu lakini akawa hana takwa hamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala yuwafata matamanio yake yaliyo katika maisha na yuwafata matamanio ya dunia hii mwanazuoni kama huyu ni rahisi kuteleza aweza kuwa na elimu lakini hana takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala amepata matamanio ya nafsi yake na matamanio ya dunia hii na leo nizamu na utawala nizamu ya kitafiri dini ya Amerika dini ya ya yaisha watu katika maasi si ati inakufukuza inakuita njoo ufanye maasi na inafungua milango ya maasi wazi wazi na temptations ni nyingi leo matamanio yani kuvuta watu katika maasi ni rahisi na ni rahisi wanazuoni leo kutendeza Allah subhanahu wa ta'ala atupigia mfano wa mwanachuoni aliyekuwa wakati wa Nabi Musa katika baadhi ya jamii anaelezea kisa chake katika sura ya Al-A'raf aya 175 176 بلعم بالبعوراء أم المتواعدون من الله سبحانه وتعالى ميقول يوم بني اسرائيل وقت منتم موسى الله سبحانه وتعالى عيدته في سجاته كتب الاعراف اسمع واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانصدق منها وسميه خبر زيولي أنبسولي إنفع آياته علمه فانصدق منها أقاتل ناسه أقلتوا ناسه فأتبعه الشيطان الشيطان يقنفاته فكان من الغاوين أصوى من يكون بميه الله سبحانه وتعالى أسلم وصول ونجوه كيش أسلم ولو شئنا لرفعناه بها نلو ما هو ونجوه كتوكة من موسى كتوكة إسرائيل الله سبحانه وتعالى يمينوها نهي علمه لو اجتمعنا نهي علمه أقمنوه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنجمينوه درجات بين سواء ولكنه أخلد إلى الأرض lakini ametegemea hawa na matamanio ya dunia hii wataba hawa akategemea dunia hii na akafuata matamanio ya nafsi yake famathaluhu kamathali lkani mfano wake ni kama umbwa intahmil tahmil alayhi yalha ukimfukuza ni wahema au tatrukuhu yalha ukimwacha pia ni wahema ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون mfano wake matano kumi na zinatatu bibia yake mfano wake ni watu ni watu wale ambao wamekadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sema elezea vita ili watu wapate kufikiria ورسوله إذا قام يتضعنا نقا عملياء آية دليل إذا الله سبحانه وتعالى ما حديثي نا آية نتفسير القرآن lakini akawa anatoa khutba analingania watu kidhahiri yuenda kinyume na yale anayozungumza anawaambia watu Uislamu lakini yeye ukimwangalia dhahiri yake iwe basi jumbe na ile dini yenyewe uislamu wenyewe عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أسمى نسيامتنا سنة أسمى raaitu lailata usri ya bi mtume aeleza siku ambao aliopazwa mbinguni Isra na Mi'raj usri ya bi rijala ameona watu tukra shifahum hizi hizi midomo yao miwili zinakafangata zinakatika bimakarib minnar na makasi ya moto fakultu akamuliza jibril man haula hawa kina nani ya jibril jibril akasema maqal kutabau ummati kutabau ummati ni wale wenye kutoa khutba katika umma wako alladhina ya'muruna an-nasa bil birr wanaamrisha watu mema وينصرون انفسهم نواو wenyewe wanajisahau nafsi zao وهم يتلون الكتاب نواو wanasoma Qur'an faqad ya'qilun je hawati akili mwanachuoni anaweza kuwa amesoma amejala elimu ya dini ya Uislamu mbele ya watu anadhihirika kwamba yuamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na yuwafata Uislamu lakini akiwa peke yake hamuogopi Allah subhanahu wa ta'ala yuamuasi akiwa mbele za watu iwadhihirishe kwamba wamwogopa Allah na watu watajua wazi kwa ile dhahiri yake iwamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yaliyofichika kwenye kifua anajua ni Allah subhanahu wa ta'ala lakini akiwa peke yake yomwasi Allah subhanahu wa ta'ala mwanachuoni kama huyu hapa hapa ni duniani pengine iwashirikiana na makafiri katika kuhujumu Uislamu na elimu walioibeba ambayo wafanya vitimbi Waislamu أما لو كان معاك لك بنفسي إلى الله سبحانه وتعالى ومعك الله سبحانه وتعالى mtu kama huyu itafika wakati atamwadhirisha mbele za watu hapa duniani mwanzo hutumie ujumbe kidogo kidogo na inafika wakati Allah subhanahu wa ta'ala anampelehesha kabisa عن أسامة بن زيد قال أسامة بن زيد أسمى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الامتكامتون سلمة كتابة وجاءوا بالرجل ataletwa mtu siku ya kiyama yawm al-qiyama fayulqa fi an-nar atatupwa motoni fatandaliku aqtabuhu matumbo yake yatamwaika fayaduru biha kama yaduru himaru birahahu naye matumbo yake yatamwaika ndani ya moto atakuwa akizunguka nayo kama punda anayezunguka katika ile mashine ya kuteka maji fayazaa lahu ahlu nar watu wa motoni fayastamiuna lahu waende kwake wamuulize fayakuluna lahu ya fulani mala hii umekumbana na nini ala takun ta'muru bilmaruf ma'ruf sio wewe kwa mema وتنهى عن المنكر زوير فوقك تتموه قال بلاء ويسر ما تمرد بتوفى نبي سبحانه ان نوشه أتسمى قليل قلت آمر بالمعلوم لكنت أمشى منه ولا آتيه يلي ميزا لكنت أمشى سيطاني وأنهى عن المنكر ان كيك تتموه ولا أنتهي لكوتك تنزك ونظرك مهارة هو ذا قتلتك من نفسك kibinadamu na atarudi atakumbia Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe lakini balaa kubwa iliyokumba wanazuoni leo mpaka ikachangia umma wa Kiislamu kuharibika na kuathiri umma wa Kiislamu si ati wamekosa takwa wanao takwa si ati kwamba wamekosa ilmu ilmu wanayo si ati kwamba wamekosa kushikamana na matakazo na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala wanashikamana na matakazo na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini maafa makubwa yaliyokumba wanazuoni wa leo wamekosa kufahamu katika elimu yao wanaosoma wanaobeba kwamba Uislamu ni dini ambayo imeteremshwa kutabikishwa katika maisha ni dini ambayo inaweza kusimamisha serikali ni dini ambayo ina suluhisho za utendakazi practical solutions katika maisha ya wanadamu katika karne ya na moja fikra kama hii ama maafa kama haya wasomi wengi ndio waliokosa wamekosa katika kusoma kwao kwamba Uislamu ina uwezo wa kusimamisha serikali ina utendakazi ina suluhisho ambazo kutenda utendakazi practically katika maisha ya watu kwa kupitia njia ya kusimamisha serikali kuthabikisha Uislamu katika maisha yao na kuwaletea suluhisho katika matatizo na wakubwa katika maisha yao. Fahamu kama hii, fikra kama hii wamekosa wanazuoni kuibeba leo. Leo wanazuoni ana athari kubwa akizungumza kitu watu wengi humsikia na akiteleza watu wengi huathiri mamilioni ya watu leo kwa kukosa fikra kama hii wameharibu umma na wao wameharibika wakaharibu umma lao wamekuwa na fikra kama hii na wanailingania kwa watu kihakika wameweza kuathiri mamilioni ya waislamu leo wakafahamu kwamba dini yao si dini ya msikiti peke yake bali ni dini nje ya msikiti dini ambayo unaweza kusimamishwa serikali ikaongoza mamilioni ya watu waislamu na wasio waislamu mtume asala akasema katika hadithi yake عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا mtume sallam asema uislamu ulianza kitu kigeni yeye mwenyewe katika uislamu maka makuresha mshangao huyo alingania nini kitu gani ambacho kuna kitu kipya wakamshangaa huyo kuna na kitu kipya hawajawahi kusikia watayaudu ghaliba kama bada mtume sallam mahadikisha na yuwatuangelesii kwamba hii dini ya uislamu itarudi tena kuwa ni kitu gani leo wanazuoni mamilioni wanazuoni wanatafana wanaviradiwezi na madibirii eh? lakini ukija ukifafanulia kwamba hii dini ina uwezo kusimamisha serikali na kuongoza maisha ya watu ina suluhisho ambazo zinatakana zitabikishwe wa kushangaa na hana fahamu hii na anakosa fikra hii katika ile elimu aliyobebeshwa kuharibika huku wanazuoni kuharibika kwa fikra kama hii kwa wao wameweza kuathiri mamilioni ya watu mtume anasema kama baada utarudi tena mbele kama ulivyoanza fatuba ni ghuraba ni kufuzu kukubwa kwa wale wageni قال يا رسول الله وقال مtume ومن الغرباء nani wageni قال الذين يصلحون عند فساد الناس ni wale ambao hutengeneza hujaribu hujaribu kufanya tena upya dini ya Uislamu hatusemi kwamba dini hii imeharibika dini hii iko safi Allah Subhanahu wa ta'ala amechukua ya atailinda lakini fahamu kuielewa namna inavyotakikana itendewe kazi katika maisha imepotea katika fikra za wanazuoni namna inavyotakana itajikishwe serikali yake asimama vipi yatafikishwa vipi katika karne hii tunaoishi leo 21 imepotea katika mabongo ya wanazuoni na elimu hii wanafichiwa maksudi wasiipate wanazuoni kama hawa wakipata elimu kama hii na wakiibeba wakiilingana kwa mamilioni ya watu wanaweza kuathiri na kuleta mwamko kwa wakati mchache kuwezekana Allahumma rabbana وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه